50 languages. 24. 24. Le rendez-vous. Le rendez-vous. As-tu raté le bus As-tu raté le bus Je t'ai attendu pendant une demi-heure. Je t'ai attendu pendant une demi-heure. As-tu oublié d'amener ton portable avec toi As-tu oublié d'amener ton portable avec toi Sois plus ponctuel la prochaine fois. Sois plus ponctuel la prochaine fois. Prends un taxi la prochaine fois. Prends un taxi la prochaine fois. Amène un parapluie la prochaine fois. Amène un parapluie la prochaine fois. Je suis libre demain. Je suis libre demain. Pouvons-nous nous rencontrer demain Pouvons-nous nous rencontrer demain Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. As-tu prévu quelque chose ce week-end As-tu déjà prévu quelque chose ce week-end Ou as-tu déjà rendez-vous Où as-tu déjà un rendez-vous Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Voulez-vous faire un pique-nique Voulez-vous faire un pique-nique Voulez-vous aller à la plage Voulez-vous aller à la plage Voulez-vous aller à la montagne Voulez-vous aller à la montagne Je viens te chercher au bureau. Je viens te chercher au bureau. Je viens te chercher à la maison. Je viens te chercher à la maison. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je viens te chercher à l'arrêt de bus.